Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu ala əşrafil ənbiyyə müsəlin seyyidin Muhammedin və alə əlihi və ashabi əhmənə və bağlı. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və rəkatuhu. Elhamdülillah yenə belə fürsət olur hərdən, yəni gələndə bura qardaşlarla görüşmək. Ümumiyyətlə, belə fürsətlər yaxşı dəqiqələrdir, ümumiyyətlə, yaxşı fürsətlərdir. Yəni, belə görüşməklərin də faydaları çoxdur. Çünki adam görüşməyəndə ümumiyyətlə e, biraz soyuqluq olur. Həmçinin xüsusən də dedikodu olan vaxtlar xüsusən ola bilər nələrsə eşidirlər, sonra zərinə düşür. Belə məsələn olanda yaxşıdır ki, məsələn istiləşir adam bir-birinə. Və həmçinin e, şübhəli nələrsə varsa soruşurlar, dəqiqləşdirirlər. Və s. və s. Ümumiyyətlə belə oturmağın faydaları çoxdur. Özü də bilirsiniz ki, ayrıca elm məclisini inşallah bu. Mələklə oturub dua edirlər. Yəni, burada oturanlara, yəni, bu məclisdə, elm məclisində oturmaq özü, yəni, savab deyil. E, və həmçində əsas nədir, qardaşlar? Yəni, düzdür, əsas məsələlər çoxdur. E, təbii ki, yenə məsələ qadir hər kəsin özünə. Yəni, özümüzün nəfsimizlə ən birinci mübarizə. Çünki islah yəni dəyişiklik, əleyhissalam, islah və dəyişiklik ən birinci hər kəsə özündən başlamalıdır. Çünki özü islah olsa, dostları da islah olur, ailəsi də, bu təsir edir qohumlara da, qonşulara da. Ona görə, qardaşlar, ən birinci özümüzdən başlamalıyıq. Mənim eləcə hə, ixlas olmalıdır. Və təbii ki, dünyaya bağlanmaq məsələsində də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Düzdür, demirik, tərkiliyə gedək dağlarda yaşayıb mağaralarda, o da düzgün deyil. Dünya da lazımdır hansısa cəhətdən, lazımdır, lakin həddində. Yəni, elə dünyadan tutmaq lazımdır ki, ahirətdən səni uzaqlaşdırmasın. Amma ahirətdən uzaqlaşdırdısa, zəiflətdisə, o cür dünyaya tutunmaq düzgün deyil. Həmçin, qardaşlar, bu ümumiyyətlə münasibətdə də, yəni münasibətdə də, çünki biz bilirik ki, İslam bizdən təmizlik istəyir. Həm özünə aid məsələlərdə təmizlik istəyir, həmçində insanlarla münasibətdə təmizlik istəyir. Yəni, artistlik xoşlamır, ən pis də münafiqlikdir. Allahdımaq xoşlamır şəriyyətimiz hətta özündən uzaqlaşdırırdı, bizdən deyil. Allahdan bizdən deyil. Ona görə hətta qardaşların arasında münasibət. Təbii ki, bu münasibət nəyisə görə olmamalıdır dünya mənfəətə. Allah üçün olmalıdır. Yəni, vəzifəyə görə, pula görə, işə görə və s. Yox, olmamalıdır. Yox, Allah rızası üçün. Allah rızası üçün olsa, orada hər şey olacaq və ya onlardan biri nəsə olacaq. Amma yox, hansı bir məqsəd olsa, o heç nə apar qaytar. O məqsəddən ancaq kifayət edəcəksən. Savab qazanmayacaqsan o qardaşlıqla. Və həmçinin qardaşlar var, biz Allah Taala bizi elhamdülillah xeyirli ümmət adlandırıb. Nəyə görə? Biz insanları yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindiririk. Yəni dəvət edirik. Dəvətdə necə olmalıdır? Düzgün olmaq üçün istinad yerlərin düzgün olmalıdır. İstinad yerləri düzgün olsa, danışığım da düzgün olacaq əməlimdir. Yox, istinad yerim düzgün olmasa, düzgün olmayacaq. Dəvətimiz də nəyə əsaslanmalıdır? Birinci Qurana. Quran-ı Kerim, əlhamdülillah, dəvətin yollarını bizə göstərib, peyğəmbərlərin həyatını elə belə danışmayıb. Götür, bax, hansı peyğəmbər ki, var, 25 dənə peyğəmbər orada danışılır. İxtilaflar veriləmə, 25 dənə. Hamısı həyatından danışır, özə dəvət həyatından. Yəni, dəvətdə olurlar. Və hamısının həyatında da indiki problemlər olub. Yəni, bəzilər elə fikirləşməsinlər ki, indiki problemlər o vaxt yox idi. Hərdən deyirsən, e, deyirək ki, indiki problemlər o vaxt yox idi gör ki. Yox, qardaşlar, indiki problemlər də var idi, bundan da çətin idi. Yenə indi rahatdır biraz. Aldı, məsələn, görsən, bir dənə şair yayılır, hamısına 100 min nəfərə ayrıca-ayrıca danışmaqdansa, hələ bir dənə kamera çəkir, qoyursan YouTube-a qutardı. Məsələ bitdi. İndi əksinə, indi çox cəhətlərdən rahatlaşır. Əksinə, o vaxt indiki problemlər necə həll olunurdu? Həmən problemlər də o vaxt var idi, qardaşlar. Həm hakim cəhətindən, həm düşmən cəhətindən, həm alə, həm dost, həm övlad, qohum, qonşu, Onlar necə hərəkət edirdilər? Biz nə eləməliyik? Onlar necə çıxış yolu görürdülər? Biz nə eləməliyik? Çünki bizə əmr olunub olan yolundan getmək və əmr olunub olan yolla getmək və biz bilirik ki, onların yolla getsək, dəvətimiz alınacaq. Və yoxsa dəvətimiz alınmayacaq. Məsələn, götür Seyyid Qutubun fikirlərini, Peyğəmbərlərin dəvəti ilə bir elə tamamən ziddir. Çünki Şeyh Qudumun dediklərini heç bir Peyğəmbər tətbiq eləməyib. O cür çıxış yolu görməyib. Hansı ki, indiyə də, indi, indiyəcə müsəlmanlar, xüsusən cavanlar, onun fikirlərini götürənlər görürsən, harada götürürlər, hər yanda problem olur. Və hamısı da bu dəstələr ki var ha, dəstələr ki, çıxırlar, azmış dəstələr, hamısı kökü Seyyid Qutubun fikirləridir. Sadəcə, ola bilər Seyyid Qutub başqa cür deyib sözü, bunlar başqa cür götürüb, həmən sütlar ki, kök qadir yerə özünə Seyyid Qutuba. Və <clears throat> biz Seyyid Qutuba yox, biz baxmalıyıq Peyğəmbərlərə. Peyğəmbərlər Allah-u Teala Quranda elə belə zikr olunmuyor. Həmçinin məsələlərdən, qardaşlar, dəvətimiz ehtimad etdiyi məsələlərdən biri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem xüsusən sünnə. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem məlumdur ki, bütün Peyğəmbərlər və xüsusən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gəlib dəvət üçün. Peyğəmbərlər hələ belə gəlmirlər. Gəliblər dəvət eləməyə. Sadəcə fərqlərindən biri budur ki, onlar öz qövmlərinə gəlirdilər Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünya üçün gəlir. Ona görə bizim öz Peyğəmbərimizə, hansı ki o birisilər bizim deyir, sadəcə bizə gələn Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə baxmaq daha çox ehtiyac var o birisilərə baxanda. Çünki bizim Peyğəmbər bütün dünya üçün gəlir. Görək o dünya məsələləri həll eləmək üçün, dünyada dəvət aparmaq üçün necə üsluba əl atılır hansı yolları əl atır, hansı yollarla dəvət edir. Çünki biz mütləq baxmalıyıq, bu istiqamətdə getməliyik. Yoxsa dəvət alınmayacaq. Əksinə, sənin dəvətin sənə zərər gətirəcək. Həmçin, qardaşlar, ehtimad etdiyim dəvətçi adam, ehtimad etdiyim məsələlərdən də biri səlif-salihin yoludur, yəni sahabələr sahabələr, tabinlər, alimlər və kim olan yolundadır. Çünki sahabələrə ehtimal sahabələrsiz mümkün deyil. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi tələbələrdir. Dini bizə onlar çatdırır. Dini bizə Allah və Rasulundan sonra onlar çatdırır. Həm Quranı ona görə fikir verəndə ki, O hafizlər öldülərə nə qədər? Umar Xattab nə dedi? Abu Bakra. Bəs bu məsələ həll etmək lazımdır. Bu məsələ həll etmək lazımdır. Dərhal nə idi? Bunlar qoruyubdular. Sahabələr dini qoruyublar Allahın isimlə. Sahabələr düşmən deyildi. Ona görə qardaşlar, ehtimal lazımdır sahabələrlə həmçinin. Nə üçün? Çünki sahabələr əlhamdülillah dəvət edirlər, biz görürük. Əsas qəst dəvət olub. Yəni, <clears throat> gəlməyib öldürməyə insanları, <clears throat> İslam gəlməyib insanları öldürsün. Əksinə, İslam gəlib insanların həyatını qorusun. Həmçinin, qardaşlar, ehtimad etdiyi, etdiyimiz məsələlərdən biri, qardaşlar, həmçinin elmdir. Dəvət gələk Qurandır, sünnədir, sələf-salihin yoludur hər şey elmə ehtimal olmalıdır. Ehtimal edilməlidir. Çünki elmsiz də dəvət eləmək olmaz. Elm nə qardaşlar, elm nədir? Elm fəhmdir, başa düşməkdir. Adam var, oxuyur, başa düşmür. Görmürsən, bir də təhlil görürsən, on, deyir ki, 15 il haradasa oxuyub. Amma başa düşməyib. Elə şeylə danışır qəribə. Belə o fəhmə nail olmayıb o. O elm deyil. Hələ belə. Adam var Quran əzbərləsin, Buxari Müslim əzbərləsin sənədinə. O demək deyil, o alim oldu. Ona görə elm fəhmdir. Düzgün başa düşməkdir. Düzdür, oxumaq kömək eləyir. Amma oxumaqla başa düşmək əsas o hələ demək deyilsən başa düşəcəksən. Və bu da mühümdir dəvətçi üçün. Dəvətin alınmaq. Və bu məsələlərə etimad eləsən, dəvətin alınacaq. Və düz olacaq dəvətin. Həmçinin, qardaşlar, etimad, dəvətin etimad etdiyi, e, edilən məsələlərdən də biri və e, ya olunan məsələlərdən də biri təcrübədir. Təcrübə də mühümdir. Adam var təcrübəsizdir. Təcrübəsizliyi də ola bilər zərər getirsin dəvətə. Adam var, məsələn, Hər yerin öz sözü var, söhbəti var. Nəinki dini məsələdə, hətta dünya məsələlərdə də. Nədənsə biz dünya məsələlərdə hamısına rayət edirik. Fikir veririk, yox, zərərdirsə eləmirik, alimə zərərdirsə eləmirəm, cibimə zərərdirsə eləmirəm. Amma dini məsələlər gəldən fikir vermirik buna. Hansı ki, dini məsələ, dini qorumaq ən birincidir, qardaşlar. Ən birincidir. Deyir ki, dində belədir, qutardı. Deyirsən ki, yox, dində belədir. Amma bunu tətbiq eləmək, bunu nə vaxt qaldırılır bu məsələ, necə qaldırır, kim qaldırır? Bu qaydası var. Deyir, yox, qayda yox, belədir, qutardı. Deyirəm, yaxşı, nəticəni fikirləşmək olmasa, deyir, nəticəni fikirləşmə. Deyirəm, şəriət, deyir, baxın, nəticəni fikirləş. Ona görə Allah tala başqalarının ilahlarını sövməyə qadağan deyil. Nə üçün? Cahilliklərindən və düşmənçiliklərindən Allah söylürlər. Nəticəsi pis olsa ki, pis qayıtırsa olmaz eləmək. Bu qaydadır. Nəticə pis olursa, olmaz onu eləmək, olmaz onu demək. Hələ adama deyirsən ki, yaxşı, çıxar 100 min ver, mən səni qaytarmayacam, Allah qızam səni deyirsən, ha, deyir, yox nəticəsi yaxşı da ölüyor, mən yüzümə qatam deyirsən. Hə, deyirsən, hə. Özümə aid olan məsələləri hə, özümə aid məsələləri hə, yoldaşlar, özümə aid olan məsələləri deyirsən, hə, xeyr, şəri nəzərə aldım. Amma dini məsələlərdə xeyr, şər nəzərə alınmır. Aydın qardaşlar, bax, belə problemlər var. Ona görə dəvət, bax dəvət, bu məsələlərə, bu əsaslara ehtimad eləsə, olunsa, dəvət alınacaq və dəvət də əlhamdülillah bəhrəli olacaq və güclü olacaq və davamlı. Əks halda yox, qardaşlar. Bax, belə məsələlər fikir verin, yəni ciddi olun. Təbii ki, yenə söhbətimizin əvvəlində kimi hər şey qadir yenə özümüzə Çünki biz bilirik ki, həmçə Allah qala bizə bildirir, Peyğəmbər sallallahu sənə bildirir, həmçə sahabələr, alimlər də ki, ümumiyyətlə insanlara bəlalar, günahlar insanların özlərinin günahındandır. Özlərinin əllərinə etdiyi günahlardır. Allah subhanətə ala vəziyyəti insanların əməllərinə görədir. Günahlarına görə. Və nə olub? ona layiq olunur. Ona görə də islah nədən başlayır qardaşlar? Birinci insanın özündən. Və bu istiqamətdə geçsək, inşallah vəziyyət də düzələcək. Allahın izni ilə. Əlhamdülillah biz haqqıq. Allah Taala da bildirir ki, möminlər həmişə yüksəkdə olacaq. Həmişə qələbə çalacaqlar. Lakin nə vaxt biz oduyan kimi eləcəyik? Əks halda yox qışqır, neysə elə, o xeyri yoxdur. Aydın qardaşlar, yəni bu qısa balaca bir dənə düzəyə bunları bilirsiniz, sadəcə yavuzu saldım bəzi şeyləri. Çünki bunlar mühüm məsələdir, vacib məsələlərdir, biz, bizdən tələb olunur. Yəni, bizdə qiyamətdə nəyi soruşacaqlar, ən birinci sənin məqsədin onun üzərində çalışmaq, onları düzəldir. Yəni, dün Özünüz görürsünüz ki, savadsızlıqdan və şirtməkdən elə məsələlər atılıb ki, ortaya, onlar barədə qiyamət günü səndən soruşuncaylar. Məsələn, namaz qılmayan hökmü şişirdilib. Şişirdilib həddindən artıq. Əqidə məsələsi də öləsinə. Ət məsələsi daha danışılan olub tohid-uluhiyyə. Estohid-uluhiyyə o qədər danışmırlar və ya darul küfür, darul islam, həm bunlar hamısı salsızlıqdır, bunların heç yeri deyil, dəvət belə olmur, dəvət bunlar olmur, dəvət birinci lə ilə illallah olur, düzgün başlanmaq, sonra yavaş-yavaş namaz, belə-belə, dəvət belə başlayır, Peyğəmbərlər belə eləyir, Peyğəmbərlər heç biri bu cür dəvət aparmıyor. Aydın qardaşlar, bu bir xatırlamaq idi. Təbii ki, Allah daha düzgün bilir, yaxşı. Hə, siz necə, siz danışın indi. Hə. Şeyx çək. Çək. Hə, onu bir dənə çək.